проникнути до твоєї квартири і позичити одну з твоїх суконях зразок. Ми мусили все передбачити. Ви проникли до моєї квартири, ну ти ж не повинна тут ходити, як біженка з блошиного базару, спокійно зауважив Сміт. Схвально оглянувши дівчину, він додав, хоч щось вдалося для тебе зробити. Я б теж хотіла щось для тебе зробити, вдячно промовила Мері. В її очах все ще прозирала розгубленість, але ж потрібно було кілька тижнів, щоб приготувати цей одяг і ці папери. Так, схоже на правду, погодився Сміт. Наш відповідний відділ добряче попрацював над цими паперами. Так і мало бути, адже ти йшла до пащі лева. Кілька тижнів, повторила Мері. Тижнів? Але ж генерала Карнебі збилися вчора вранці. На її обличчі відбився спершу подив, потім здогад і нарешті неприхована лють. То ви знали, що його підіб'ють? Цього разу ти вгадала крихітко. Добродушно відповів Сміт і поплескав її по плечу. Ми все і влаштували. Не може бути, підхопилася дівчина. Потім обережно, хоч усе ще і досить сердито, запитала, а літак справді підбили. Літак зазнав аварії і приземлився на аеродромі Баварської гірської рятувальної авіації в Обергаузені за п'ять миль звідси. За дивним збігом, це саме те місце. Із якого ми відлетимо невдовзі. Те місце, з якого ми відлетимо. Мері замовкла, уважно подивилася на сміта, потім майже розпачливо похитала головою. Але ж у літаку я сама чула, як ти казав своїм людям, що в разі невдачі або якщо обставини змусять вас розбитись на частини, то місце зустрічі. Фрауенфельд на швейцарському кордоні. Ти справді таке чула? здивовано перепитав Сміт. Мабуть, я переплутав. Так чи так, а той винищувач із генералом приземлився в Обергаузені, ось поділявлений кулеметними чергами з британського кулемета, якщо казати чесно, але яка різниця, кулі є кулі. І ви ризикували життям американського генерала і планом Другого фронту. Саме тому я і кваплюсь потрапити до Шлосадлера. Сміт прокашлявся. Не для того, щоб устигнути, доки вони не витягли з нього секретів, а для того, щоб устигнути, доки вони не виявили, що він не американський генерал і знає про другий фронт не більше, ніж я, про зворотний бік місяця. Що він підсадна качка? На ім'я Джонс кивнув головою Сміт. Картрайт Джонс, американський актор. Шекспірівські ролі він грає не найкраще, але на ролі генерала Карнбі краще не знайти. Вона подивилася на нього з острахом. І ви ризикуєте життям безневинного, ну його не скривдять, перебив її Сміт. 25 тисяч доларів за одну виставу. Це пік його професійної кар'єри. Хтось двічі тихенько постукав у двері. Швидкий рух смітової руки, і в ній опинився пістолет, автоматичний маузер. Ще один швидкий рух, і Сміт уже біля дверей, рука на клямці. Та коли двері відчинились, Сміт з полегкістю опустив маузер. Увійшла Гайді. Ну, от, кузини, ви обидві тут, оголосив Сміт. Це Мері а від сьогодні Марія, а це Гайді. А я йду геть. Ти йдеш геть? вигукнула Мері. А що ж маю робити я? Гайді все тобі скаже. Мері нерішуче глянула на дівчину. Гайді, так так Гайді. Від 41-го року наш резидент у Баварії. Наш резидент? Мері вражено похитала головою. Неймовірно. Так ніхто би це не повірив. Сміт ще раз вдоволено оглянув фігурку Гайді. Напрочуд оманлива зовнішність.